ականանետներ ու նռնականետներ։ Ինչպես տեղեկացրել է Արցախի պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունը, ադրբեջանական զինուժի արկակոծության հետևանքով տարբեր աստիճանի բեկորային վիրավորումներ են ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Ռոբերտ Նովրուզի Գասպարյանը, ծնված 1969 թվականին, Համբարձում Կարապետի Հարությունյանը, ծնված 1997 թվականին, եւ Վահե Գագիկի Բադալյանը, ծնված 1998 թվականին հակառակորդի նախարարցակ ակտիվությունը ճնշելու համար պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերն իրականացրել են պատասխան գործողություններ։ Առաջնային գծում իրավիճակի ապակայունացման ուղված գործողությունների ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, նշվում է Արցախի ռազմական գերատեսչության մամլո ծառայության հաղորդագրության մեջ։ Նույն աղբյուրի համաձայն հերթական ապատեղեկատվությունը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության 3 տարածած հաղորդագրությունը, թե իբր հերթական սադրանքն իրականացնելու համար Արցախյան զինված ուժերը բերվել են մարտական պատրաստականության, ինչինի պատասխան ադրբեջանական ուժերը թիրախային կրակային հարվածներ են հասցրել, շարքից անելով մեծ քանակությամբ կենթանի ուժ, մի քանի միավոր ռազմական տեխնիկա եւ ռազմական նշանակության օբյեկտների ենթակառուցվածքներ։ են Պարզապես ադրբեջանական կողմը իր սովորության համաձայն ցանկալի ներկայացնում է իրականության փոխարեն։ Պաշտպանության բանակը շարունակում է վստահորեն իրականացնել իր արչև դրված մարտական խնդիրն ու առաջնագծում ապահովել լիարժեք վերահսկողություն։ Դուկլասը մեկ լուրեր։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է եղել Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ, կինոռեժիսոր Կարեն Շահնազարովին ծննդյան 65-րդ տարեդարձի արդիվ։ Դուք կինոյի մեծագույն վարպետներից եք, հրճակավոր ռեժիսոր եւ պրոդյուսեր, որի ֆիլմերը բարձր են գնահատվել թե հանդիսատեսի, թե կինոգետների կողմից։ Ուրույն ձեռագրով ստեղծված ձեր ֆիլմերը խորհրդային եւ ռուսական կինոյի տարեգրության փայլուն էջերից են։ Ձեր արվեստը սիրված եւ սպասված է Հայաստանում, իսկ հասարակական գործունեությունը հայ-ռուսական մշակութային կապերի ամրապնմանն ուղղված ջանքերը դրվատանքի եւ բարձր գնահատանքի են արժանի, ասված է Հանրապետության նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանն այսօր ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Ալբերտ Անդրյանին, Մոսկվայի համար 4 պետական ախտորոշիչ կլինիկական կենտրոնի խորհրդատվական ախտորոշիչ բաժանմունքի վարիչ բժիշկ Սրտաբան Սուսաննա Ավակովային, Բակուլևի անվան սրտանոթային վիրաբուժության գիտական կենտրոնի բուժական գծով բաժնի վարիչի տեղակալ կարդիովիրաբույժ Պավել Խարքցյանին, եւ Prime Smile ստոմատոլոգիական կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Կարեն Խանզադյանին։ Նախարարության մամլոյցարայության փոխանցմամբ Ալբերտ Անդրյանը Կարինե Աթայանին է ներկայացրել այցի նպատակը՝ աջակցություն ցուցաբերել Արցախի առողջապահության ոլորտին, կազմակերպել գիտաժողովներ, վարպետաց դասեր գործնական պարապմունքների ձևով։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հետագա համագործակցության ուղիները։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Դավիթ Մելքումյանը հերքել է Վիլնյուսում Արցախին նվիրված ցուցահանդեսի կասեցման մասին ադրբեջանական զանգվածային լրատվամիջոցներով տարածված տեղեկությունները։ Նա նշել է, որ հուլիսի 4-ից 7-ը աշխատանքային արդյունավետ այց են ունեցել Լիտվայի հանրապետությունում։ Այցի շրջանակներում ի թիվս այլ միջոցառումների հուլիսի 4-ին մասնակցել ենք Վիլնյուսի Վարտեյ պատկերասրահում Արցախ հին երկրի երիտասարդ պետությունը խորագիրը կրող ցուցահանդեսի բացման արարողությունը, որի նպատակն էր Արցախի բնաշխարը հոգևոր եւ մշակութային ժառանգությունը, ինչպես նաեւ ժողովրդի առօրյա կյանքն ու տնտեսական ոլորտում արցանագրված ձեռքբերումները Լիտվայի հասարակությանը ներկայացնելը։ Բացման արարողությանը ներկայ են գտնվել Լիտվայի հասարակական քաղաքական գործիչներ, падգամավորներ, լրագրողներ, մտավորականներ, հայ համանքի ներկայացուցիչներ եւ Լիտվայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության անձնակազմը, ասել է Դավիթ Մելքումյանը։ Այն հարցին, թե Ադրբեջանի կողմից որևէ խոչընդոտ եղել է ցուցահանդեսի ժամանակ եւ ընթացքում, մեր զրուցակիցը նշել է, որ այն, ինչպես եւ ծրագրված էր նախապես, տևել է 4 օր առանց ընդհատվելու եւ ավարտվել հուլիսի 7-ին կեսօրին։ Դավիթ Նոկումյանի խոսքով միջոցառումը կազմակերպված էր բարձր մակարդակով եւ դրա ընթացքին խոչընդոտող որևէ դեպք տեղի չի ունեցել։ Եթերում այսօր լրատվական թողարկումն է։ Հադրութի շրջանում շարունակվում է հացահատիկայիների բերքահավաքը։ Հերրակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացրեց Վարշակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Հակոբյանը 2017 թվականի բերքի տակ կատարվել է 9500 հեկտար աշնանացան հացահատիկայինների ցանց, որից 2650 հեկտարի վրա ցանվել է ծորեն, 6850 հեկտարի վրա գարի։ Այդ թվում համայնքային ենթակայության հողերում 2469 հեկտար, որից ծորեն 1506 հեկտար, գարի 963 հեկտար։ Հուլիսի 8-ի դրությամբ հացահատիկային ցանքերի տարածություններից հնձվել է ավելի քան 8100 հեկտար, ստացվել է մոտ 20634 տոննա համախառնբերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 25.2 ցենտներ, որից գարի 6550 հեկտար, ստացվել է շուրջ 16114 տոննա բերք, հեկտարի միջին ազատությունը կազմել է 24.6 ցենտներ։ Ցորեն 1650 հեկտար կացել է 4620 տոննա, դեռ հեկտարի միջի բերքատվությունը կազմել է 28 ցենտներ։ Ըստ ներկայացված տեղեկության գառուցանքերի մոտ 95%-ը հնձվել է։ Թահասեր, Վարդաշատ, Այգեստան, Պլետանց եւ այլ համայնքներ հարթավայրային գոտում հնձի աշխատանքները ավարտել են։ Բերքահավաքին մասնակցում են շրջանում արկա 55 կոմբայներից 41 հատհադիկահավաք կոմբայն։ Արկա բեռնատար մեքենաները բավականացնում են հավաքված բերքը դաշտից տեղափոխելու համար։ Բերքահավաք Քաղաքի կազմակերպման օպերատիվ շտաբը կոորդինացնում է Բերքահավաքի ամբողջ ընթացքը։ Հավաքված Բերքը իրացման քննիներ չկա, նշել բաժնի վարիչը։ Հացահատիկայինների Բերքահավաքի շրջանում շարունակվում է։ Բերքահավաքի հետ մեկտեղ խնձված դաշտերում կատարում են նաև ծովոտի մամլման աշխատանքներ։ Գերակուտակման աշխատանքները տարուն նաև ջուհամերձ տարածքներում, առանձնապես Կորունգանի ցանքսերում, որտեղ եւս բավարար արժեքներ է գրանցվում։ Հացահատիկայինների բերքահավաքը հաջողությամբ է ընթանում նաև Քաշաթաղի շրջանում։ Հերակապով պատվում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը։ Անցած աշնան այս տարվա գարնանը շրջանում կատարվել ընդհանուր 20081 հեկտար հացահատիկի ցանց։ Մեկ ամսվա ընթացքում կատարվել է 13770 հեկտար հունց, ստացվել է 37899 տոննա համախառն բերք։ Գովարչյան պետ Լևոն Սիմոնյանն հետ եղան Հացատեկի արտերում։ Այս օրերին հունձը հիմնականում կատարվում է Կովսականի Բարսավանդակում եւ Հակարի գետի Աչակովնյան Սարահարթում, ինչպես նաեւ Որոտանի ավազանում։ Կովսականի քաղաքային համայնքի ղեկավար Ռազմիկ Մարգարյանը տեղեկացրեց, որ հնձի հիմնական աշխատանքները նոր են սկսել, կավարտեն մոտ 10 օրից։ Ալաշկերտի գյուղական համայնքի ղեկավար Բաքրատ Նավասարյան ուրախությամբ ասաց, որ հեկտարից մոտ 5 տոննա ցորեն է ստացվում։ Երիտվանքի գյուղական համայնքի ղեկավարը տեղեկացրեց, կատարել են 770 հեկտար ցանք եւ արդեն սկսելու են հունձը։ Տապոն զրուցեցի շրջակազմի ղեկավարի հետ, ասաց, «Բերքավազն ընթանում է բարեհաջող, բերքատվությունը համեմատած անցած տարիների բարձր է, Այս իրացումը հիմնականում Երևանում Արցախ հանրապետության կառավարության օժանդակությամբ։ Ավելես նաև, որ վերջերս Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հանդիպում ունեցավ Քաշաթաղի շրջանում եւ տվել անհրաժարական, որ 2017-2018 թվականներին ցանկատարածները շրջանում ավելացնեն հասնելով 23500 հեկտարի։ Այս առումով արդեն աշխատանքներ են իրականացվում։ Երկրի նախագահը կարևորել է նաև Իշխանաձոր գյուղի զարգացումը։ Նախատեսած է գյուղի բնակչության թիվը հասնել 1000-ի։ Այստեղ այժմ իրականացվում է նոր առանձնատների կառուցում դպրոցի հիմնանորոգում։ Հակարի Որոտան գետերի Ջերբաժան սարահարթերում կատարվել է մոտ 6000 հեկտար թանկ եւ այս օրերին 20-ից 30 կոմբայներ հավաքում են հացատիկը։ Բերձոր վերադարձավ Որոտան Խնձորես ճանապարհով որի աչու ահայակ կոմբայներ են աշխատում։ Նշված ճանապարհի 30 կիլոմետր հատված քանդված է, որոշ հատվածներ անանցանելի են դարձել, որի պատճառով բեռնատարների վարորդները նոր ճանապարհներ են բացել ցանկատարածների եզրերով։ Ուսանք շուտով կկարգավորվի նաև այս ճանապարհը, որն ունի նաև ռազմավարական նշանակություն։ Մարտակերտի շրջանի Նորղազանչի եւ Գիչյան գյուղերի հարևանությամբ ընթացքի մեջ են նոր Կիլիկիա թղամասի շինարարության երկրորդ փուլի վերջին 5 տան կառուցման աշխատանքները։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Նոր Կիլիկիա թաղամասի շինարարությունը սկսվել է 2003 թվականին Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսության միջոցներով։ Ծրագրի առաջին փուլը ավարտվել է շինարարության մեկնարկից 10 տարի անց շահագործման է հանձնվել 10 տուն։ Այնուհետև սկսվել է եւս 20 տան շինարարությունը, որից 16-ն արդեն շահագործման է հանձնված։ Նոր առանձնատները հատկացվել են Նորղազանչի եւ Կիչան գյուղերի զոհված ազատամարտիկների, պաշտպանության բանակի զինծառայողների, ինչպես նաեւ երիտասարդ ու բազմազավակ ընտանիքներին։ Մասի Սարգսյանը պաշտպանության բանակի զինծառայող է, նա մեկն է այն 15 սեփականատերերից, որ ամիսներ առաջ տանտեր դարձան նոր Կիլիկիա թաղամասում։ 16 տարի է ծառայում է հայոց բանակում սեփական 4 պատը ունենալու խնդիրը, որոշակիորեն խանգարում էր ծառայությանը։ Որ տունը լինում է մի կողմից արխային է ծառայության, թեկուզ ինչ ուզում անի, որ տանիքը դա պահովալնում։ Գնոջ Նատալիայի համար Վարշավա ապրելու տարիների մրցավանջից հետո նոր պայմանները բազմից ավելի գեղեցիկ են թվում։ Բերկրանքը տակցնելն էր անհնար է Շատ լավ, հոյակապ, շատ գոհ շնորհակալ ենք։ Նախքան Կիլիկիա թաղամասում հիմնավորվել է Մասիսն ընտանիքով ապրել է քաղաքում, սակայն կենցաղի արմատական փոփոխությունը քաղաքայինից գյուղականի բացարձակ չի վախեցնում ամուսիններին։ Ավելին Նատալյան սպասում է այն օրվան, երբ թույլ կտան նորակառույց թաղամասում գոմեր կառուցել, որպեսզի տնամերձի մշակությունից բացի անասնապահությամբ եւս զբաղվի։ Որ թույլատրեն ստեղ գոմերել սարքեն вообще լավ կլինի։ Բազմացնեք շատ անա, կոնա ընտանիք երեխեք համար, որ մաքուր, մսամթեր, կատնամթերգլող, լրիվ իրանք մաքուր դեն երեխեք համար ենք ապրում էլի ստեղ գյուղում։ Այդ բնությունը լրիվ բնության դարդենիկ է գերստե։ Գյուղում ապրողը պետք է գյուղատնտեսությանը զբաղվեն։ Գյուղացին որ գյուղատնտեսությամբ չզբաղվի, հեմոնոմային չանեն գյուղում։ Նորդ հաղամասի կառուցման վայրի ընտրությունը պատահական չի եղել, հենց այստեղ է կասեցվել ճշնամու առաջ խաղացումը եւ այստեղ էլ ազատամարտիկները նախապատրաստվել ու ազատագրել են Մարտակերտը։ Ոստի Մասի Սարգսյանի համար որպես պաշտպանության բանակի զինծառայողի Նորգիլիյան ոչ միայն նոր բնակավայր է, այլ արյունով ազատագրված տարածք, որ պետք է շենացվի։ 16 տարի է ծառայում եմ, հենց 16-ն եմ ծառայելու։ Հակ եղավ դեպքում թոշակի ասեմ ծառայելու, որովհետեւ մեր հողը վերցած է արյուն լինում։ Սաղս պարտավոր ենք մեր սահմանները պահենք։ Բելալալայան այսօր Միջազգային լրահոսից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ իր համար պատիվ է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, հույս հայտնելով, որ երկու երկրների հարաբերություններում դրական զարգացումներ կլինեն։ Այս մասին Թրամփն ասել է G20-ի գագաթնաժողովի շրջանակում Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ։ Մենք Պուտինի հետ քննարկել ենք տարբեր հարցեր ու ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի, ասել է Թրամփը լրագրողներին Պուտինի կողքին նստած։ Մենք շատ լավ բանակցություններ ենք ունեցել ու մենք մտադիր ենք դրանք շարունակել հիմա։ Մենք անհամբերությամբ սպասում ենք դրական զարգացումների Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար։ Եվ ինձ համար մեծ պատիվ է հանդիպել ձեզ հետ, նշել է Թրամփը դիմելով Պուտինին։ Դրանից հետո առաջնորդները հեռացել են բանակցելու համար։ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուգարովը խոստովանել է, որ համեմատելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վարած արտաքին քաղաքականությունը, հստակ երևում է, թե ինչ սխալներ է թույլ տվել ու ինչ ակնհայտ տապալումներ ունի ադրբեջանական կողմը միջազգային հանրության հետ հարաբերություններ կառուցելիս։ Նախարարն այս մասին հայտարարել է ադրբեջանական իշխանությունների հետ սերտորեն կապված լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում։ Մեկնաբանելով սահմանին ստեղծված վերջին իրադարձություններն ու լարվածության աճը, նա նշել է, որ ադրբեջանական կողմը միջազգային կառույցների հետ շփվելիս մի շարք սխալներ է թույլ տալիս՝ ի տարբերություն Հայաստանի արդյունավետ արտաքին քաղաքականության։ Վերադառնանք վերստին մեր հանրապետություն։ Ստեփանակերտում հունիսի 30-ին տեղի է ունեցել Արմատներ անվանումով կենսակենտրոնի բացումը, որի ժամանակ կազմակերպվել է Արցախի նկարիչներ Համլետ Բաղդասարյանի եւ Արտակ Պողոսյանի նկարների ցուցահանդեսը։ Հաջորդ օրը կազմակերպվել է հեղինակային երկերի երեկո, իսկ հուլիսի 6-ի երեկոյան Մարաթ Հարությունյանի եւ Տողի արվեստի դպրոցի աշակերտուհի Անուր Ստեփանյանի մասնակցությամբ հնչել են ազգային գեղչկական երգեր։ Արմատներ կենսակենտրոնի համահիմնադիր տնորեն Յանա Ավանեսյանն ասել է, որ կենտրոնի բացման մտահղացումն Արտակ Բեգլարյանինն է եւ Իրենը։ Ցանկանում էինք Արցախում այնպիսի կենտրոն սրճարան ունենալ, որը կհամախմբի երիտասարդներին։ Այս ծրագիրը հովանավորում է ֆրանսահայ Ժիրայդ Գերգերյանը, Արցախում է նաև նրա որդի Գրեգը, ով զբաղվում է խոհանոցային գործերով, մանրամասնել է Յանա Ավանեսյանը։ Մարզասերների համար Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում ընթացող FIDE Grand Prix շարքի երրորդ մրցաշարում հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արոնյանը երկրորդ տուրի պարտիայում սևերով առավելության է հասել ռուսաստանցի Դմիտրի Յակովենկոյի նկատմամբ եւ վաստակել է 1.5 միավոր։ Ընթացիկ միանձնյա առաջատարը ադրբեջանցի Թեյմուր Ռաջաբովն է, որը տարել է երկու հաղթանակ։ Հիշեցնենք, որ առաջին տուրում Արոնյանը սպիտակներով ոչ ոքի էր խաղացել չինացի Լի Չաոյի հետ։ 9 տուրով անցկացվող մրցաշարին մասնակցում է 18 շախմատիստ։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն։ Երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամու ուժգնացում 15-ից 20 մետր հեռագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 20, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագրի առաջին թողարկումը սպառված է